Johano de Dio qua iaro in poste. In septembro de 2004 aperis citie mia articolo pri la Brasila mediumo Johano de Dio. Cio estas mediumo? Lau pivo, homo cio, lau la spiritisma doctrino, havas la capablon servi ciel peranto inter la homoe cae la spiritoi de la mortintoi. Cio estas spiritismo? LAUPIVO, pivo? Doctrino acertanta la eblezon interrelati pere de mediumoi cun la spiritoi au estuloi de la nevidebla mondo. Articolo in la esperanta Wikipedia clarigas interalie jenon. spiritismo au spiritisma doctrino estas filosofia doctrino sistemigita de Allan Kardec, franca educisto, quiu lasse sin convinci ce esti seanzoin cadre de quiui ocases comunico cum la til nomata spiritoi de mortintoi. Comence la comunicado ocases peri de fenomeno conata kiel turnigiantae tabloi, cae poste per mediumoi. El crescanta serio de fenomenoi, li elfaris tutan doctrinon filosofan. Facte, Alan Kardec inventis la vorton spiritismo, cae multae el atiel nomatae cartecistoi opinias che nur la de li sistemigita doctrino estas spiritismo. Tamen, il giusta assertas pivo, tiu religioi au sectoi, tiu credas je la eblezzo de interrelato inter homoi ca spiritoi, appartenas al spiritismo. Exemple existis ca existas in la mondo ca aparte in Brasilo, mediumoi vi curatsas laudir helpe di spiritoi, cae do est spiritistoi. Sed qui ne adoptis au adoptas la doctrinon de Allan Kardec. Uno el ili estas Johano de Dio. Mi repetas citie la ple grava in frasoin qui mi scribis in du quar. Sien medium li sentis unue ciam li estis nau jara, cae dec ses jara li faris sien unuan medium curatsadon. Poste li curatis homoin in plurae Brasilae urboi. In 1976 li setlis in Abadiania, malgranda cae tre provinza urbo, circa 800 kilometroin for de la Brasila cef urbo Brasilio. Tie li creis la domo de Dom Ignazio, locon cie li ectetiam agas ciel mediumo. Lau lia biografio, circa hoc milionoi da homoi jam estis tractitae tie. Li agas ciel mediumo tri foie semaine. One assertas che cio foie circa mil homoi sercias lien helpon. Quelcae e la help sercantoi curagias accepti videblan operacion tiui operatioi estes faratae sen anestesio, cae cun iloi, principe simplae tranciloi, ne sterilizitae. Ciu tiu estes plur foiet fotita cae filmita el ciui anguloi, seque ne eblas truco. Oni nestias, cial la pacientoi ne anestesitae sentas presca un la plei multo de la milionoi da pacientoi credas che esta spirita fenomeno. Quelcae scepticuloi pensas che temas pri hipnoto, placebo efico au io simila. La facto estas che multae pacientoi rapportas che ili sanigis pro la helpo de Johano de Dio. Quelcae estis curacitae i cancero, aliae cun paralizitae cruroi, povis marci de nove cotopo. La pacientoi venas el ciui regionoi de Brasilo, quelc foie per grandai chartbusoi, cae multae venas el exterlando, principe Europo cae Nord-Americo. Quelcae restas plurain semainoin, aliae, au la samae, revenas plur foie in la circao de la domo de Dom Ignazio, cae ene digi, oni audas la Anglan, la Germanan, la Franzan, cae aliaen lingvoin. Estes publicigitae plurae rapportoi in gravae Brasilae revuoi. Existas celcae document filmoi pri Johano di Dio. En YouTube estas plurae filmoi pri li cae liae videblae operatioi quelcae famae homoi visitis lin, ect 2005 estas organizatae eventoi cun spirita curazado per Johanno de Dio exterlande, exemple in Germanio, Svislando, Austrio, Canado. Nun, ce la fino de 2018, ocasis io quio ege shocis tiuin quio sercis au voli serci lian helpon ciuin, ciuvi opinis lin granda mediumo cae admireges lin, prescao considerante lin ciel dion. La Brasila politso ca justizo culpigis lin unue pri ofta sex per forto, iom post iom pli ol sest cent virinoi accuses lin pri cae poste malcovris, che li posedas, sen permesso, plurain armiloin, cae milionoin da ne declaritae dolaroi. Ecte la decesa de decembro li estas nun en malliberejo, dum la policae esploroi dauras. Ciel eblis, che fama mediumo, cio helpis multega homoin dum plura jardecoi, igis tia crimulo. Gravas jena aserto. Lao spiritistoi, la medio mezzo qui permessas al spirito comunicigi cun la homo estas capablezzo quion un personoi e portas de nasce cae qui estas sin dependa de ilia religio au de la moralae principoi qui ili adoptas por sia vivo do mankis al tio mediumo la necessae e principoi tamen restas ancora o plurai demandoi kial tia crimulo havis cae conservis la capablon curaci tiom da homoi. Alia demando estas, kial tiom da virinoi ne ACUSIS lin antaue pro la sex perfortoi, kiui jam ocases ecte circo tridec jaroi. Shocitae estes nenur ciui, kiui admiris lin, crom aliae, kiui ec nelin conis, sed ancao ciui tiui, cies vifteno dependes di li, facte tuta quartalo. Proprietuloi cae dungitoi de plurei gasteioi cae multae vendeioi. Sen lia laboro, sen la multegae homoi ciui estis alvenintae cio semaine por seaci lian helpon, au simple pro scivolemo, ili perdas sian viftenon ancao la urbo en cio trovigas tio quartalo, suferos pro malgrandigio de enspesoi.